той слабкий, а цей міцний, мов криця. Того повно слів, а в цього справ. А хтось у серці викопав криницю, а хтось каміння в неї накидав.